wa ta'ala 'ala nasi kwa watu hajjul bait wafanya nini wao wahiji nyumba yake Allah tabaraka wa ta'ala liman istata'a ilayhi sabila kwa ule ambaye ana uwezo wa kufika huko vile vile mtume sallallahu sallam kavile ambavyo ilivyopokewa katika Bukhari na Muslim qala sallallahu alayhi wasallam buniya alislamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawm ramadan wa hajj albayt man istata'a ilayhi sabila hadithi hii mtume sallallahu wasallam anatueleza anatuambia buniya alislamu ala khamsin ya kuwa Uislamu ulijengwa katika nguzo tano al ya kwanza shahadatu an la ilaha illa Allah ni kushuhudia kuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullah na mtume Muhammad sallallahu alaihi ni mtume wake kisha pili wa iqami salah vile vile kusimamisha swala kisha vile vile wa itai zaka na kufanya na kutoa zaka na vile vile wasome ramadhan na vile vile kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan na vile vile ya tano ambayo ni khutuba yetu uhijjul bait man istataa ilayhi sabila na vile vile kuhiji nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule ambaye ana uwezo wa kufika huko na vile vile katika arkan ama shurut za haji kwa sababu huwezi ingia katika ibada yoyote mpaka uwe umetimiza masharti huwezi ingia katika ibada yoyote isipokuwa ufanya nini isipokuwa wewe umetimiza zile sharti za ile ibada kwa sababu ibada haiwezi kusihi mpaka sharti zile zifanye mpaka sharti zile zitimie ya kwanza katika minshuruti alhajj katika sharti ya kwanza ya hija alislam ni lazima uwe muislam sharti kwanza fanyeni ni lazima uwe muislam uweze kuhiji nyumbaki Allah subhanahu wa ta'ala na hali yako wewe sio muislamu Eh, lazima utamke hii shahada shahadatu an la ila Allah wa anna muhammadar rasulullah mtu kuingia katika uislamu ni lazima atamke shahada hii hawezi kuingia katika uislamu akaitamka hii shahada kimoyomoyo bado hajaingia katika uislamu uislamu mkafiri anaingia katika uislamu atapotamka hii shahada hiyo ni ya kwanza alislamu kisha ya pili almadha alaql ni lazima mtu akili yake iwe timamu isiyokuwa wewe unaenda hija au unapeleka mtu hija na ye akili yake kwa timamu lazima al lazima yeye akili yake timamu si mwenda wazimu kisha ya tatu albulugh lazima afanya nini au mwenye kuwa amefanya nini ana amebalege amefikisha miaka tano na kwenda juu vile vile katika shurutul hajj katika sharti za kutimia haji vile vile alistitaa ni lazima wewe uwe na uwezo ya kufanya nini na kufika huko si yako wewe unajikalivisha na aliyakuwa una uwezo Allah tabaraka wa taala katika Qur'an amesema nini liman istataa ilayhi sabila kwa yule ambaye anafanya ana uwezo bimaana kama wewe hauna uwezo hujakalifisha kufanya nini kuhiji hija ni ulafanya ule ambaye ana nini ana uwezo swali inakuja Sheikh Saleh Al-Fauzan akisharehesha ما ما يتعلق بالحج كما ما امبوا انا امبطار انا حجه اليسما لماذا قرن الحج بالصلاه والزكاه او لماذا اخر الحج لماذا اخر الحج عن الصلاه والزكاه والصيام بسبب غاني الله سبحانه وتعالى alichelewesha hija kayekani ya يا limadha لماذا ni gani cha kwanza sababu ya kuchelewesha haji akaiweka mwisho kabisa ya kwanza as-sala tunazungumza mambo sala lianna as-salata tatakarrar fi kulli yawmin wa layla hii sala inafanya inakwenye kukariri katika siku na usiku ha? na vile vile Sheikh Salah Al-Fauzan akaikawaza swala hilo hilo akasema wa saum na vile vile walimadha ukhira asawm akasema wazaka limadha ukhira asawm wazaka kwa sababu gani ilicheleweshwa saum na zaka anasema likauniha qarinatul laha fi kathiri min almawadhi na kwa sababu gani hii saumu na zaka ikachelewesha kwa sababu saumu na zaka au swala na saumu na zaka zinakuwa zenye kuwa karibu katika sehemu nyingi ndio utakuta Allah subhanahu wa ta'ala anapotaja swala utaja zaka akasema alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-sala wa mimma razaqnahum yunfiqun hapa nini alifaa kutoa na vile vile akazungumza akasema wa aqimu salata wa atu zakah eh, akasema simamisheni swala na vile vile nitoeni zaka eh imefanya imekuwa nyakuwa nini kuwa karibu katika sehemu nyingi kisha akazungumza somo akasema thumma som litakarrurihi kullu sana akazungumzia somo akasema kuwa somo ni kwa sababu inakariri kila nini kila mwaka naam mal hikma min mashruiyati mashru'iyyati alhajj ni hikma gani ambayo Allah tabaraka wa taala akateremsha hii haji ikawa hii haji hii ni lazima kwa wale ambao na uwezo Allah tabaraka wa taala katika suratul hajj anasema waadhim fi bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yati yatuka min kulli fajjin amiq yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام الله تبارك وتعالى anamueleza nabii Allah Ibrahim anaambia ni uadhim fi bil hajj waeleze watu wafanye nini wahiji waadhin fi nnasi bilhaji yatuka rijalan watafanya nini wao watakujia ukiwa wao wanatembea wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq eh na wengine wafanya wengine watakuja katika nini katika mapando min kulli fajjin amiq katika sehemu ambazo ni za mbali na ni sehemu ambazo si za karibu sababu ya kuteremsha haji ni liyashhadu manafi'a lahu washuhudia manufaa aliyoko kule wayadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat na vile vile wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala katika hayo masiku ya hija azamana muislamu wewe haji imekuwa ni lazima kwa wewe kama wewe una uwezo والمقصود في الحج والعمره na kinachokusudiwa katika hii ibada ya haj na umra عبادة الله في البقعة في البقعة التي أمر الله بعبادته في البقاء التي أمر الله بعبادته نكما بود الله سبحانه وتعالى قد كزيل سهيم وانبازو الله سبحانه وتعالى أم أمرش وات وبوديو قد ويزو قال صلى الله عليه وسلم انتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله أخرجه أبو داود والترمذي صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار إما جاليه هكو كروشا ماوي كفيانين هكو كروشا ماوي هكو أمبوني جمرة الصغرى وجمرة الوسطى وجمرة الكبرى ambao watu katika hija wanafanya nini wanarusha jiwe dogo kisha jiwe juu katikati kisha jiwe kubwa Mtume sallam akisema inma ju'ila ramyul jimari thalath imejaliwa kurusha haya majiwe haya kwa haya majiwe matatu wasa'yu baina safa wal marwa na vile vile kukimbia kati ya safa na marwa liiqamati dhikrillah ni kusimamisha utaji wake Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu mtu ambaye anaelekea haji kule yeye anaelekea kumtaja Allah tabaraka wa taala lakini wengi ambao wao wanenda katika ibada hii kubwa utakuta mtu yeye madhumuni ya hija hajui lakini anaelekea lakini madhumuni ya ibada hii wafanya nini haijui hasa muislamu sawa kabla ujiingie katika ibada hii kubwa ni lazima usome lazima ufanya nini wewe usome lazima ufanye nini usome ndio mtume sala sallam alishurutisha katika hadithi akasema talabul ilmi faridha ya kuwa kutafuta elimu ni lazima la kutakuta wengi ambao wanaelekea katika mji mtukufu utakuta wao wanaelekea kule lake anajua ibada za hiji zinafanya vipi hasa kabla hajaenda ni lazima fanya nini asome asome muislam ni lazima usome ujue unapoelekea utafanya nini walamma suila nabii sala sallam mtume sala sallam alivyoulizwa ala nisa alivyoulizwa kuhusiana na wanawake min jihad aliuliza je wanawake wao wana jihadi qala na'am mtume sala akasema ndiyo alaihinna jihadun la qitala fi wao wana jihadi hakuna vita ndani yake alhajj wal asema haji na nini na umra rawahu ahmad ibn majah bi isnad sahih hadithia mvuke ibn majah kwa isnad ambao ni sawa wa fi sahih muslim wa ghairi na vile vile katika sahihi muslim na hadithi nyingine na katika vitabu vingine ana Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu radhiyallahu anasema qala sallallahu alaihi wasallam anasema ayuha nas Anasema enyi watu qad furida alaykum alhajj fahujju yakuwa mmefaradhishwa mfanya nini muhiji nendeni mkafanya hija la kutakuta muislamu ana mali chungu nzima lakini hajawe hiji ana mali chungu chungu nzima yeye si akuwa ni maskini si maskini pesa akonazo lake anajenda hija limadha satusal utaulizwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala mbona ukuhiji na uwezo ulikuwa nao Mtume sallam akasema ayuha nas asema enyi watu qad furida alaykumul hajj ya kuwa haji imejaliwa ni faradhi kwenu nyinyi fa hujju hujini nendeni mkahiji faqala rajulun bwana mmoja akasema akullu amin ya rasulullah asema kila mwaka sallam akasema faqala law qultu na'am lawajabat wala mastata'tum asema ningesema naam leo mtosalam angesema je ni kila mwaka leo mtosalam angesema naam angesema ingekuwa ni wajibu kwa kila mwaka mhiji lakini akasema mwisho akasema nini wala mastata'tum hamungeliweza ni hasa hija hii ni ule ambaye ana uwezo kama Allah tabaraka wa taala amekujalia kwa wewe una uwezo juu ya kuwa hija kwako ni faradhi na lazima ويجب على المسلم أن يبادر بالحج مع الإمكان شيخ صالح الفوزان حفظه الله كبتك الملخص الفقهي أنا سيما ويجب على المسلم يكون لزيمكم ومسلام أن يبادر بالحج مع الإمكان yakuwa yeye akimbilie na afanye مع الإمكان كما imkan kama yeye ويأثم إن أخره نه أنا بات مدام أتابو يشلويشا يه ما بين يكون أي وجز وكنا أنا بات مدام فانين أنا بو يشلويشا يو عبادة بقوله صلى الله عليه وسلم وقول لكم دوم صلى الله عليه وسلم أنا سمع تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له صلى الله عليه وسلم أنا أمرشه sema taajjalu fanyeni haraka kwa kuiji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu asema hakika mmoja wenu hajui ni kitu gani ambacho kitachofanya ni kitachompata yeye asema maana wewe muislamu wasawa ni ya kuo ukimbilie ibada hii utekeleze kwa mapema kama wewe una uwezo wa kutekeleza na vile vile waqala ibn abbas radhiallahu anhu na vile vile ibn Abbas radhiallahu anhu anasema anna imra'atan rafa'a ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam sabiyan faqalat ali hadha hajj qala na'am walaka ajr kwa mwanamke mmoja alinua mtoto akamuuliza mtume sala sallam je huyu mtoto ana ujura au huyu mtoto ana, ana hija qala naam sallama akasema naam wala ka ajr ya kuwa unafanya ni wewe una ujura maana katika hadithi hii mtoto ambaye ajabalega na akahiji ujura inafanya nini inaelekea kwa wazazi wake wallahu a'lam الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نعم هي عبادة حجة إناسة ترينغابي عبادة حجة إناسة كتك مويز وذو الحجة ambao موزي unaofuatia بعد ya mwezi huu ambao بساس tulioko نذو القعدة au usemi katika lugha nyingine dhilqida inaanza katika mwezi wa dhulhijja tarehe nane mahujaji katika tarehe nane katika mwezi wa dhulhijja wanapokuwa katika mji wa maka wanaelekea sehemu inaitwa Mina na kabla wajaelekea Mina mahujaji wanapokuwa mji wa maka wao wanavaa ihramu zao kisha wanaweka nia wakisema labbaik allahumma hajjan wanasema maneno ya labbaik allahumma hajjan wakiwa wamefanya nini kiwa wao wameshaoga wamevaa ihramu zao kisha baada ya hapo wanaelekea katika mji wa Mina ambao uko maka ambao inaitwa yomu Tarwiya wanaelekea siku ya nane wanakuwa mina wanalala huko kisha swala wanakuwa wenye kuzipunguza na waziunganishi wanaswali kule salatu dhuhur na vile vile salata al-asr na vile vile salata al-maghrib na salata al-isha hizi swala hizo nafanya nini wao wanazipunguza isipokuwa salata al-maghrib unafanya nini hawapunguzi kisha baadaye siku ya tisa baada salati al-fajr na baada kuwa jua limeshatoka wanatoka katika ardhi ya Mina wanaelekea ardhi ya Arafa ambayo ni يوم tasi ambayo ni siku ya tisa wakifika ya Arafa watakaa kutoka asubuhi hadi jioni na hapa swala nafanya nini wao swala watakuwa kuzipunguza kisha wataziunganisha salata dhuhur na salata al-asr swali inakuja je mahujaji wanapokuwa katika ardhi ya Arafa wanafanya nini katika ardhi ya Arafa wao yadhkuruna Allah azza wa jal wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala na wanaomba dua kule na vile vile wao wanakula na wanakunywa hawajaruhusiwa kufanya nini kufunga ama sisi ambao tujelekea katika mji ule tunafanya nini sisi tunafunga yaumu arafa sasa wanapokaa siku nzima pale jioni yake kabla ghurubi shams wanakuwa kuwa wanafanya nini wao wanarudi katika ardhi Arafa wanaelekea ardhul Muzdalifa wanaelekea wapi Muzdalifa wakifika Muzdalifa wao wanaswali salata al-maghrib na salata al-isha wao wanaunganisha kisha wanafanya nini wao wanalala katika ardhul Muzdalifa utakuta mahujaji wengi wanapohiji utakuta wengi hawalali ardhul Muzdalifa anafanya wao hawalali hii ni makosa unapokuwa katika ardhi muzdalifa ni lazima ulale pale kama una udhuru wowote unafanya nini lazima ufanye nini ulale ardhi muzdalifa kisha baadaye haji anapounganisha swala ya isha na swala, swala ya magharibi kisha akalala baada salat alfajr anafanya nini eh? anaswali swala alfajiri pale kisha anaondoka anaelekea wapi anaelekea ardhul mina anaelekea mji wa wa Mina na hapa anapoelekea Mina anapiga jamaratul aqaba anapiga lile jiwe kubwa ambao ni yaumul ashir ambao ni siku ya kumi ambao hivi hivi hivi huku tunaswali salata al-Eid ambao ni Eid al-Adha Hasa haja haji anafanya nini? Anakuwa amechukua mawa yake Muzdalifa mawa madogo saba kisha anafanya nini? Anapiga pale katika Jamratul Aqaba kisha anafanya nini? Akitaka anaweza fanya nini? Anaweza akanyoa akaelekea Makka akafanya tawaful ifada ama anaweza yeye akanyoa akaelekea wapi? Mina. Kafanya nini? Anaelekea wapi? Mina na baada ya kuwa amenyoa nywele anafanya nini anaruhusiwa kutoa al-ihram ile malabis al-ihram zile nguo za ihram hasa hii nafanya hii inaitwa tahallulul awwal anafanya amejahalishia ya kwanza anafanya nini anatoa kisha anafanya nini anarudi ardh ya mina kisha anafanya nini atabaki ardhul mina siku ya kumi na kumi na moja na kumi na mbili na vile vile na kumi na tatu na Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika suratul baqara faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman ta'ajjala fi yawmayn kwa ambaye atakuwa mwenye kuharakisha katika siku mbili imana akakaa pale akalala pale usiku wa moja na vile vile usiku wa kumi na mbili kisha siku ya kumi na mbili akaondoka hakuna shida na vile vile ule ambaye atachelewesha akaondoka siku, siku ya kumi na tatu vile vile hana shida na mali al amal amali gani ambayo inaokuwa katika hizi siku tatu ambayo ni kumi na moja na kumi na mbili na kumi na tatu hapa haji anapokuwa katika ardhul mina baada ya kuwa ashachinja kichinjio chake anarusha katika majiwa haya matatu ambao ni jamaratu asughra na jamaratul wusta na jamaratul kubra anafanya nini anarusha majiwe kila katika jiwe kubwa anafanya nini anarusha majiwe saba saba ya kwanza saba kisha katikati saba na ya mwisho saba vile vile anapoanza kurusha anafanya nini ataomba dua anapomaliza kurusha katika asughra ataka ataelekea qibla kaaba ataomba dua kisha vile vile ataelekea katika ya pili atafanya nini atafanya vile vile atafanya nini atarusha kisha vile vile ataelekea kando ataomba kisha vile vile ya tatu atamalizia na ataenda zaki hasa hapa haji vile vile anaruhusiwa kuchelewesha tawafu lifadha na vile vile anaruhusiwa kuifanya tawafu lifadha baada ya kunyoa mukhayyar anafanya nini anakhairiwa vile ambavyo anavyotaka yeye na baada ya kuwa ameshamaliza hizi siku tatu kwa kufanya kutekeleza hivyo anafanya anarudi katika mji wake asemana hapa anafanya nini atafanya tawafu lifadha na sayu baina safa wal marwa na vile vile vile vitu ambavyo havimpasi haji kuvifanya almahdhurat usiwe mwenye kutekeleza haramu ifai wewe ufanya nini utekeleze haramu mbali na haramu utakuta mtu anaelekea katika mji ule lakini anafanya haramu ile ambayo alikuwa anafanya huko anafanya kule man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kaumi waladathu ummu sallallahu anasema ule ambaye tena hija falam yarfuth asifanye maovu yoyote wala mnafsuq raja'a kaumi waladathu ummu atarudi kama vile ambavyo mamake alivyokuwa amemzaa bila madhambi laki kama leo ukienda katika ardhul haramain ama ardhu makka utaona watu wanapotekeleza haji wanakosea sana hii yote inakuja na nini aljahl mtu kutosoma hii ibada kabla hujaingia soma mwanzo katika uislamu huu uislamu kusoma ni lazima wajib lakini uislamu wao walijipatia vile vitu ambavyo yajalia ni ujubia walijalia kwa ni lazima kwao masail ma maataalaqu bidunia mambo ambayo yanafanya nini yanaambatana na masala ya dunia utakuta muislamu huyu kifua mbele anasoma mpaka mwisho lakini baada yake hajui hina aib muislamu ni lazima usome na mtume sala salam katika hadithi amesitiza akasema faridha lazima talabul ilmi faridha yakuwa ni lazima utamwabudu vipi Allah na ujui haujui hasa mtu yeye anafika kula hajui ibada yoyote hii ibada hii la yudkhalu fiha bijahl hii ibada ingui kwa ujinga kabla yeye hujaenda katika ardhi hiyo na jengea ibada hiyo tafuta mtu soma kwake ndio mtu maana anaenda lakini hana anafika makosa chungu nzima ye.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 يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرابنا واقم الصلاة